Pirmoji kronikų knyga, septintas skyrius. Įsacharo palikuonys. Tola, Puva, Jašubas ir Šimronas. Keturi sūnus. Tolos sūnus. Uzis, Refaja, Jerielis, Jachmajas, Ipsamas ir Samuelis šeimų vadai, narsus kovotojai, Jų giminės palikuonių Dovido laikais buvo 22 600. Uzio sūnaus Izrachijos sūnus Mykolas, Abdija, Joelis ir Išija. Jie visi šeimų vadai. Jų giminės palikuonių skaičiuojant šeimomis ir kariuomenės būreis, buvo 36 nes jie turėjo daug žmonų ir vaikų. Visoje Isacharo giminėje buvo 87 tūkstančiai narsių karių. Benjamino sūnus – Bela, Becheras ir Jediaelis. Belos sūnus – Edzbonas, Uzis, Uzielis, Jerimotas ir Iris. Jie šeimų vadai narsus kariai. Jų šeimų palikuonių buvo 22 034. Bechero sūnus – Zemyra, Joašas, Eliezeras, Elioanajas, Omris, Jeremotas, Abija, Anatotas ir Alemetas. Šeimų palikuonių sąraše buvo 20 200 narsių karių. Jediaelio sūnus Bilhanas, Bilhano sūnus Jaušas, Benjaminas, Ehudas, Kenaana, Zetanas, Taršišas ir Ahišaharas. Jie visi buvo Jedielio sūnus giminės šeimų vadai. Narsių karių, tinkančių karui, buvo 17 200 vyrų. Iro sūnus – Šupimas ir Hupimas. Ahero sūnus – Hušimas. Naftalio sūnus – Jahacielis, Gūnis, Jaceras ir Šalumas – Bilhos palikuonis. Manaso sūnus, kuriuos pagimdė jo sugulovę Aramėje, Asrielis ir Machyras, Giliado tėvas. Machyras paėmė į žmonas Hupimo ir Šupimo seserį vardu Maaką. Machyro antrasis sūnus buvo Celovhadas, kuris turėjo tik dukteris. Machyro žmona Maaka turėjo du sūnus Perešą ir Šerešą. Šerešo sūnus buvo Ulamas ir Rekemas. Ulamo sūnus Bedanas. Šitie buvo Gilijado, Machyro sūnaus, Manaso sūnaus palikuonis. Jo sesuo Molecheta pagimdė Išhodą, Abezerą ir Machlą. Šemidos sūnus Achianas, Šechemas, Lighis ir Anijamas. Efraimo sūnus Šutelachas, jo sūnus Beredas, jo sūnus Tahatas, jo sūnus Eliada, jo sūnus Tahatas, jo sūnus Zabadas, jo sūnus Šutelachas, taip pat Ezeras ir Eliadas. Juos nužudė Gato vyrai kai jie norėjo nuvaryti jų galvijus. Jų tėvas Efraimas ilgai gedėjo savo sūnų. Jo broliai atėjo jo paguosti. Jo žmona pagimdė dar vieną sūnų, kurį pavadino Berija, nes vaikas gimė šeimos nelaimės metu. Jo duktė Šera įkūrė žemutinį ir aukštutinį Bedhoroną, ir Uzen Šerą. Refahas buvo jo sūnus, taip pat Rešefas, jo sūnus Telahas, jo sūnus Tahanas, jo sūnus Ladanas, jo sūnus Amihudas, jo sūnus Elišama, jo sūnus Nūnas, jo sūnus Jozue, Jų nuosavybė ir gyvenvietės buvo Betelis su miesteliais. Rytuose Naaranas, vakaruose Gezeras su miesteliais. Taip pat ir Sichemo bei Gazos miestais su miesteliais. Manaso palikuonis gyveno Bet Šenę, Tanachę, Megidę, Dorę ir visuose tų miestų apylinkių kaimuose. Tai buvo Izraelio sūnaus Juozapo palikuonys. Ašero sūnus – Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seracha. Berijos sūnus – Heberas ir Malkielis, kuris buvo Birzaito tėvas. Heberas buvo Jefleto, Šomero, Hotamo, ir jų sesers Šuvos tėvas. Jefleto sūnus, Pasachas, Bimhalas ir Ašvatas. Jo brolio Šemero sūnus, Ahis, Rohga, Jehuba ir Aramas. Jo brolio Helemo sūnus, Cofachas, Imna, Šelešas ir Amalas Cofacho sūnus, Suachas, Harneferas, Šualas, Beris, Imra, Beceras, Hodas, Šama, Šilša, Itranas ir Beera. Jetero sūnus, Jefunė, Pispa ir Ara. Ulos sūnus, Arachas, Hanielis ir Ricija. Šitie buvo Ašero palikuonis, šeimų galvos, narsus kariai, vyriausieji kunigaikščiai. Jų skaičius buvo 26 tūkstančiai karo tarnybai tinkamų vyrų.